السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه والصلاة والسلام لتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الألامة عبد الرحمن بن ناصر آل فعل علينا وعليه رحمة الله تعالى وبركاته الحديث التاسع عشر وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تصدروا نعمة الله عليكم متفق عليه هني حديث أو هني كيكاو شتاتو كتك دراسة يا كتاب جوامع الأخبار والله نسأل التوفيق والسداد أتجى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل السعيدي الحديث التاسع عشر حديثي يكون من التسعة يبكيوا kutoka kwa Abi Huraira radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم الحديث الكلام عليه من وجوه أما الوجه الأول فالحديث نكتة كwanza katika hii hadith hadithun muttafaqun alayhi imeafikaniwa na wanachuoni wawili wakubwa wa hadithi al-Imam al-Bukhari wa Muslimun na tulisema jana kalima muttafaqun alayhi ai wameafikiana katika matamshi ya hii hadithi kama ilivyokuwa katika Bukhari ndivyo ilivyokuwa katika Muslimun na ikisemwa kharajahu au akhrajahu ni kuwa kila mmoja anayo hii hadith walakin kwa maana si kwa matamshi hayo hayo hindo tofauti baina ya akhrajahu au akhrajahu al-bukhari wa muslimun na baina ya kusema muttafaqun alayhi inda al-bukhari ametaja al-imam al-bukhari katika kitab ar-riqaq ar-riqaq باب لينظروا إلى من هو أسفل منه kwa unwan ya matamshi ya hadith amechukua sehemu katika hadith akifanya kuwa ni unwan babu liyanzuru ila man huwa asfala minhu na inda muslimin fi kitabi zuhdi waraqaiq kadhalika ametaja katika kitabu ya zuhdi na raqaiq hadith ikitajwa kuwa iko katika sahih mojawapo ya sahih au zote mbili hadithi hiyo kaida ni kuwa ajma'at al-umma ala talaqi al-kitabain bil qabul wanachuoni wa hadith wataja kuwa umma wa Kiislamu umejumuika na kuafikiana juu ya kukubali hadithi zinazotajwa katika Sahih al-Bukhari na katika sahih muslim ni hadith ambazo kuwa ni sahih wala hazitafutwi usiha wake maadamu wametaja wanachuoni wawili hawa basi ni sahihi alhadith alladhi adhakaruha istidlalan ahadith walizozitaja katika njia ya kutoa dalili wala sio istishhadan wala sio kuwa kama ushuhuda ama kama alivyotaja alimamu Bukhari mara nyingi hufanya huenda akataja katika unwan tamko la hadith kuwa ni unwan na ilhali hadithi hiyo sio sahihi lakini yeye kuitaja hakuitaja kuwa ndiyo dalili walakin kama shahidi ya masala ambokuwa ataka kuitolea dalili nukta ya pili kuhusiana na hii hadithi imekuja kwa Imam Muslim au katika lafzi nyingine عند الإمام مسلم حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه إما كذلك matamshi haya kadhalika asema idha endapo mmoja wenyu atakuwa ni mwenye kutizama ila man fuddila alayhi akimtizama yule ambekuwa amefadhilishwa juu yake fil mali wal khalqi kimali na kimaumbile falyanzur ila man huwa asfala minhu basi na upande wa pili kwa yule ambekuwa yuko duniani yake kimali na ki maumbile mimman fuddila alayhi hii ni lafdhi katika sahih bukhari wakadhalika imekuja lafdhi ya hadithi hii mara nyingine katika sunan at-tirmidhi kwa lafdh man raa man fuddila alayhi fil khalqi warizqi falyanzur ila man huwa asfala minhu man raa atakaye muona yule ambaye kuwa fuddila alayhi amefadhilishwa kumliko yeye fil khalqi warizqi katika maumbile na katika riziki falyanzur ila man huwa asfala minhu basi na alokuwa chini yake hizi alfadh zikiunganishwa zitatupatia nukta ya tatu nayo ni bayan kuhusiana na hii hadithi katika hadithi alojitaja Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sidi unzuru ila man huwa asfala minkum ameanzia hapo ya bebeshwa hii matamshi yalotangulia yani hii imetoka kuwa ni jawabu shartin au jawabu halin hii ni jawab ya sharti kama ilivyokuwa katika lafdhi ya al-Imam at-Tirmidhi man raa man fuddila alayhi atakayeona alufadhilishwa juu yake nam jawabu lake falyanzur ila man asfala minhu basi natizame alokuwa duni yake au jawabu lihalin jawabu ya hali iliyokuwa katika hadithi ya alimamu muslim idha nadhara ahadukum ila man fudila alayhi pindi mmoja wenyu atakapo muona yule ambekuwa amefadhilishwa juu yake ikaja jawab aiyo falyanzur unzuru ila man huwa asfala minkum basi tazameni yule ambekuwa yuko chini yako katika hali nukta ya pili imetajwa unzuru kutizama na ilhali yaingia ndani yake kusikia kadhalika ukisikia atajwa ambaye kuwa hali yake ni bora kuliko hali yako basi natafuta habari ya watu ambao kuwa wako duni yako yaingia kadhalika katika hilo ukifikiria kuhusiana na alokuwa juu yako katika ubora basi kadhalika fikiria kuhusiana na alokuwa chini yako <clears throat> kisha katika alfadha ambazo kuwa zimetangulia tumetajiwa vitu ambazo kuwa havikutajwa katika hii hadithi wala tandhuru ila man huwa fawqakum kule katika hadithi ya al-Imam Muslim aliyotaja alitaja fil mali wal khalqi yani kilichofichwa katika hii hadithi takdiruhu ni yale ambayo kuwa yametajwa katika lafdhi ya Imam Muslim na lafdhi ya al-Imam at-Tirmidhi yule alokuzidi kimali kuwa ana mali nyingi kukuliko ana utajiri na ilhali huna utajiri ana kizuri katika anayamiliki wala ambavyo kuwa wewe wamiliki si kizuri kama cha kwake wal khalqi wakadhalika kimaumbile kuwa lillahi alhamdu amekamilika na ilhali wewe unayo mapungufu au yeye ana uzuri katika umbile fadlullahi ala ibadihi na ilhali upande wako wajihisi kana kwamba hauna uzuri kama ya yule wakadhalika fi katika riziki kama vile kazi anayo kazi nzuri kazi yenye kutamani, kutamaniwa naam basi hali hii yataja au katika hizi alfaz zataja mambo ambayo yote ni ya kidunia mambo ya kidunia na huenda ikapatikana kadhalika tafdhilu fi amri al-akhirah kama ambavyo tutataja endapo hali hii itatokea katika mambo ya kidunia katika mambo ya kidunia mwenzako akakutangulia basi yaja at-tawjihu wal-irshadu minhu sallallahu alayhi wasallam al-amru lit للتوجيه hi amri niya kuhusia ni amri ya maelekezo akuelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali hii uendapo utaona mtu amekuzidi basi akuashiria mtume sallallahu alaihi wasallam umtizame yule ambaye kuwa yuko chini yako ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum kisha azidi tena kukataza kutizama yule ambekuwa amekuzidi usiwe ni mwenye kufuatana au kusikiza habari hayo au ukawa ni mwenye kufikiria zaidi kuhusiana na yule ambekuwa yuko juu yako kwani yaogopewa katika hali hii aje ingie shetani na wiswas katika nafsi ya mwanadamu na mara nyingi huwa achukua hii kuwa ni nafasi ya kuanza kukuletea dhanna bi rabbil alamin ukawa na dhanna mbaya na Mola wako ambaye kuwa ndiye mwenye kugawa riziki hii فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم kisha mtume sallallahu alaihi wasallam ataja fahuwa ay hilo wewe kutotizama yule ambaye kuwa yuko juu yako bali umtizame alokuwa chini yako ajdaru yapelekea alla tazdaru ni'matallahi alaykum usiwe ni mwenye kudharau neema za Allah subhanahu wa ta'ala alokupatia na ilhali huja yatambua lau utakuwa ni mwenye kushikamana na mafunzo haya basi neema ambazo kuwa unazo wewe lau ungeyazingatia utakuwa ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika haya ambayo kuwa amekupatia hadha alhadith hii hadith inatuashiria mambo mawili ya kwanza al-i'tirafu bi ni'amillahi wa shukri alayhi yatuelekeza kuzingatia neema ambazo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia au amekupa na ya kupelekea kumshukuru ye Allah subhanahu wa ta'ala kwani ukiwaangalia ambao kuwa kihali wako duni yako basi utaona kuwa neema ya Allah imemiminika juu yako na itakufanya ukamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah alladhi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila utajiona kuwa ni mbora ukiona kuwa we unayo kiwango fulani katika mali na ilhali kuna mwingine ambaye kuwa ni hohehahe hana chochote basi takupelekea katika kukiri neema na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika hii hadith yatuashiria katika jambo ambalo kuwa fihi at-tariqul muthla tu'inu ala shukr njia ambayo kuwa ni bora katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zake wakadhalika katika hii hadith nukta ya nne qala ibn battal hadha alhadith jami'un limaani alkhair hii hadithi imekusanya maana nyingi sana ya khairi ndani yake لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه وكوا mtu kama ni jambo linafungamana linafungamana na dini hatajipata au atajipata kuwa yeye katika jambo hilo la kidini ambalo kuwa amefungamana nalo yujadu man huwa fawqahu kuna alokuwa juu yake katika swala la dini mathalan ni ilmu au ni ibada na mengineo husnul khuluq fulani ashiriwa kwa mkono yule alhamdulillah utajipata kuwa ukilinganishwa naye yeye ni bora famata talabta falam famata talabat nafsahu allihaqa bihi istaqsara halahu ukijitahidi vipi kumfikia katika hali yake kidini na swala zake anazoswali au funga zake ambazo kuwa anazifunga au ilmu ambayo kuwa anayo utajipata kuwa nguvu zako hazitoshi hazikuwezeshi kufika fayakunu abadan fi ziyadati taqarrubihi min rabbihi yeye kule kujitahidi kumfikia kihali yule mwenzake aliyemzidi kidini yampelekea awe ni mwenye kufanya kurba kukithirisha katika ibada mwenzangu aswali rawatib zote basi na mimi nitajitahidi niwe kama yeye ya kupelekea kuwa uko katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenzangu ajitahidi katika kufunga sunna za nafila na mimi alhamisi ijayo kadhalika nitaingia katika kumbo hilo ya, kul, ya kuvutia katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala na mfano wake mwingi ولا يكون على حال خفيفه من الدنيا الا وجد من اهلها من هو أخص حالا منه na kadhalika mtu akitizama katika wale ambao kuwa kidunia wako duni au akijidhania kuwa yeye yuko duni basi akitizama katika walimwengu atapata kunao ambao kuwa wako na hali ambazo kuwa ni taabani zaidi kuliko hali yake yeye aweza kula mara mbili kwa siku kunaye kuwa yola mara moja tena kimashaka kwa shida yeye lillahi alhamdu anazo nguo zake ambazo kuwa pengine ni kukuu nguo nzee lakini kuna mwenzake ambaye kuwa nguo yake ishachanika chanika ndizo ambazo kuwa anazo hana mengine viatu hivyo hivyo hilo idha tafakkara fi dhalika alima anna ni'matallahi wasalat ilayhi mtu akijiona katika hali hiyo pamoja na uduni bali kuna mwingine ambekuwa yuko duni zaidi yake atatanabahi na kutambua kuwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala wasalat ilayhi duna kathirin imemfikia yeye na mkinyume na wengi wa watu mimman fuddila alayhi bidhalika min ghairi amrin aujabahu neema za Allah zimemfikia pasina yeye kuwa na jambo ambalo kuwa limewajibisha neema hiyo kumfikia yani kwa ubora wote atuona kuwa e Allah subhanahu wa ta'ala hakika alinifadhilisha na kunipa pasina mimi kustahiki pengine fayalzamu nafsahu shukru hili litampelekea kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala fayu'adhim iktibatuhu bidhalika fi maadihi hilo litapelekea akawa na raghba kubwa ya akhira kijumla watu ambokuwa walingana nao imma kidini au kidunia wako sampuli mbili imma watu ambokuwa wako juu yako kidunia na kiamri din au wako chini yako kiamri ya kidunia na kidini wala shaka kunao ambokuwa wamekizidi katika dunia na hivyo hivyo katika dini wa fawqa kulli dhi ilmin alim na chini yako kadhalika kunao ambao kuwa wako duni yako kidini na kidunia hii hadith imetajwa upande wa masaili ya kidunia yatuelekeza kuwa lau utajiweka katika mizani katika tafdhili baina yako na watu ambao kidunia imma wamepewa basi usiwatizame wale bali watizame walokuwa chini yako kidunia kwa kuwa wewe kuwaangalia na kuwasikiza na kufuatana na habari zao itakupeleka itakupelekea antazdari wewe kuenda kufanya ihtikar na kudharau hali yako mbele Allah subhanahu wa ta'ala na neema aliyokupatia Allah subhanahu wa ta'ala walakin yatakiwa watizame wale waliokuwa chini yako imekuja katika sunan tirmidhi yurwa an aun ibn abdullah kuwa huyu salaf katika wema waliotangulia qal asema sahibtu al-aghniya nilikuwa nikitembea sana na kusuhubiana na watu wenye uwezo matajiri falam ara ahadan akthara hamman minni sikushuhudia mtu mwenye huzuni nyingi kama mimi nilikuwa siku zote ni mtu wa huzuni pale rafiki zangu niliwafanya kuwa ni watu ambokuwa wamefungukiwa ara dabbatan khaira min dabbati kila nikiona kipando chake naona ni bora mbona kuliko ya kwangu fa azdadu ghamman nikawa nazidi kusononeka na kuhisi dhiki katika moyo wangu wa tauban khairan min thawbi na kila nikitizama nguo yake naona ni bora kuliko nguo yangu hili likawa lanidhikisha katika nafsi yangu na huu ni mwema katika wema walotangulia qal wa sahibtu alfuqara basi nikaacha matembezi na watu wenye uwezo nikafanya masuhuba zangu ni alfuqara watu ambokuwa hali zao ni duni kuniliko mimi fastarahtu hapo nikapata raha moyo wangu ukatulia na wasiwasi na fikra na humum na humum zote zikawa mzenye kuniondoka hii ni katika hali ya kidunia naam ukiwa utaelekeza macho yako na fikra yako na habari ukawafuatilia naam utajiri ya wenye utajiri na hali nzuri basi hutokosa kuwa na huzuni katika nafsi yako bali ovu zaidi itakupelekea kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala dhanna sawu mbona mimi kwani nimesahaulika ya dhambillah mbona naomba na sijibiwi fulani aomba na yeye afungukiwa tu mbona uh, biashara yake yapanuka na kwangu hasha wakalla itakupelekea katika hali hiyo ama endapo ni kuwa jambo la kiakhira jambo la kiakhira kunao waliokuwa juu yako na kunao waliokuwa chini yako lau utawatizama waliokuwa juu yako kiilmu na kidini kiswalah hii mara nyingi haikupelekei katika uovu bali ya kuvutia katika katika khairi la laalla katika muhadhara ufunguzi nam tulitaja kuwa tuwatoa habari za hawa wema waliotangulia ili tujishabihishe tujifananishe nao kwani yavutia katika khairi ukisikia habari ya wale wanachuoni na aima basi mtu huwa na, ina, anapata, anapata taathira nzuri katika nafsi yake na mimi sasa hivi nitajitahidi katika ibada zangu ziwe kama za imam alivyokuwa naam na hali yangu kizuhudi kiwara katika dini iwe kama ya fulani juhudi zangu kumbe ni chache yatakiwa nijikurubishe zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ijtihadi kama vile ya imam fulani na wangapi katika wema wakawa ni wema kwa ajili ya kuwaiga na wale ambokuwa ni bora yatajwa kuwa al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi katika wanachuoni wategemewa katika fiqh na hadith alifanyaje alikuwa akisoma sana habari za al-Imam al-Dhahabi rahmatullahi ta'ala alayhi akawa astajibikia nam fahm na dhakaa na hibk ya huyo mwanachuoni mpaka akasema mimi sasa alipokuwa katika msimu miongoni mwa misimu aiwa eh, katika kunywa maji ya Zamzam nitaikunywa kwa malengo kuwa kama fulani kwa malengo kuwa kama fulani wasema wanachuoni akawa kama yeye bali pengine bora kumliko katika ilmu alhadith na fikul hadith akawa mbora zaidi hii ni kuwa ametizama upande ambao kuwa ni wakairi katika masala ya kidini Naam nukta ya mwisho katika hii hadith ni kuwa qala al-allama Abdurrahman bin Nasir Saidi وقد أرشد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ila ad-dawa' al-ajib Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi ameashiria dawa shifa ambayo kuwa ni ajabu wasababu alqawi li shukri ni'amillah na sababu ambayo kuwa ni madhubuti katika kumwezesha mja kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala baadhi ya wanachuoni walitaja fi hadha alhadith لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن من أن يؤثر ذلك فيه حسدا katika hii hadith wanachuoni wasema kuwa mtu pindi atakapokuwa akiwaangalia waliokuwa juu yake kidunia hatosalimika na kuwahusudu na ndo tabia ya najibila ya mwanadamu anayo katika hasda katika hasad atakuwa ni mwenye kuwahusudu wadawauhu walakin dawa ya hilo an ila man huwa asfala minhu ni atizame walikuwa chini yake liyakuna dhalika da'iyan ila shukr ili mpelekee kufanya itiraf kukiri neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake na akawa ni mwenye kumshukuru katika lile ambalo kuwa amempatia kisha Sheikh Abdulrahman bin Nasir asidi akapigia mifano ya mtu kutizama hali tofauti tofauti nam yanzur ila khalqin kathirin mimman sulibu uqulahum tizama wengi wa watu ambokuwa wamevuliwa akili Mwenyezi Mungu afya fayahmadu rabbahu ala kamali al ya kupelekea kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mzima wa akili wayushahidu alaman kathiran laysa lahum qutum mudakhara akitizama upande mwingine walokuwa chini yake ambao kuwa hawana chakula waloziekeza katika ghala na store nam hilo lampelekea kushukuru kumbe mimi napata kingi zaidi ya wale wala masakinun yauna ilaiha na kitizamo wengine hawana hata majumba mathalan pitia nyakati za alfajiri kule mjini mabarabarani madukani pale utapata kuna wale familia za mjini waitwa nam utapata wametandika ni karton na shuka tambara zilizopasuka pasuka wamejilaza pale usingizi mnono kama ambavyo yasemwa na untoka kitandani hilo litakupelekea kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kukumbuka kuwa ile neema ambayo umpewa yatakiwa ushukuru yataka ujitahidi wapita asubuhi untoka kwenye blanketi walillahi alhamdu wale wamejikunyata vile kwa ajili ya baridi na hili litakufanya kutumdhania Allah subhanahu wa ta'ala illa khairan na kuzidi kum, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akukithirishie wayara khalqan kathiran kadib tulu bi anwa'il amrad na kadhalika upande wa maradhi wala usitaje yalivyokuwa utapata kuwa wewe walillahi alhamdu una afya watajiwa magonjwa au washuhudia waliokuwa na ulemavu ambazo kuwa zinawadhikisha wenyewe ya kupelekea katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ويشاهد خلقا كثيرا قد ابتلوا ببلاء أفضأ من ذلك بانحراف الدين ovu zaidi au lenye kutakiwa kuzingatiwa zaidi ni kuhusiana na dini hususan ukimwona yule ambaye kuwa ametahiniwa na kupinda na kutoka katika as-siratul mustaqim akawa katika manhaj potofu akawa katika dini potofu naam akili zimetolewa wafanya mambo ovyo wakidai kuwa ni katika dini wakidai kuwa ni katika kurba katika kurab hakika hili litakupelekea umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala zaidi katika manhaj ambayo uko ndani yake katika dini ambayo uko ndani yake huoni kuwa wewe ni katika waislamu ambao dini yako dinun radiyahu Allah subhanahu wa ta'ala atammaha wa akmalaha wa radiha lakum dinan dini ambayo kwa Mwenyezi subhanahu wa ta'ala amekamilisha ameipa nusra na ameiridhia na kunao watu ambao wako katika dini za kiajabu dini ya mtu kumsujudia ng'ombe utashtuka tutashtuka kumwona mtu asujudia ng'ombe hawa ng'ombe wapita huku kwetu hata hatuna habari naye bali wamshangaa kisha ukapata mtu amsujudia wallahi utamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi mtu asujudia sanamu sanamu kinyago ambacho kuwa ya laiti kiacho katika jala taka litabakia hapo hapo kampata mtu hali yake idlalan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajampa taufiki ya kuongoka umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika neema hii bali ndo ajali niam mtu kupewa neema ya dini kufunguliwa dini dini Uislamu katika Uislamu huo akawekwa katika suratul mustaqim manhaji lokuwa ya sawa yatakiwa umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala athabat usije ukazaga ukaondoka ukaingia katika njia ambazo kuwa na vikundi ambazo kuwa ni potofu mwezungu Subhanahu wa Ta'ala tumwomba at نعم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه الحديث العشرون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حديث متفق عليه الوجه الأول katika hii hadithi hadithu muttafaqun alayhi wanachuoni wawili al-Bukhari na Muslim wamepokea hii hadithi ama wameitaja katika vitabu vyao sahihi al-Imam al-Bukhari ameitaja katika kitabu al-Hiyal kitabu al-Hiyal babu fi salah yani al-Hiyal fi salah na al-Imam Muslim كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة باب وجوب الطهارة للصلاة وكذلك imekuja katika sunan at-Tirmidhi kitabu at-tahara babu fardhul wudu babu fardhu al-wudu nukta ya pili hadithi hii baada ya kuwa ni sahihi nukta ya pili قول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ الله سبحانه وتعالى hakubali swala yeyote miongoni mwenyu atakapopata hadathi hata yatawadha mpaka atakapotia udhu alhadath hadathi ni aina mbili hadathun akbar na hadathun asghar hadathul akbar ni ile ambayo kuwa yawajibika mtu kuoga mathalan janaba au kwa wanawake alhaidu wanifas hizi ni hadathi kubwa ambazo kuwa zaondoshwa kwa mtu kuoga walhadathul asghar alladhi mujibuhu alwudhu ambokuwa yaondoshwa kwa udhu na hadithi ambokuwa tuko nayo ni hadithi inazungumzia hadathul asghar hadathi ambokuwa yaondoshwa kwa udhu nukta kwa, nukta ya pili nukta ya tatu nini hukumu ya udhu nini hukumu ya udhu kama tulivyotaja unwani za hao wanachuoni al-Imam al-Bukhari na Muslimun na al-Imam Tirmidhi zatuashiria kuwa wudu nam wajibun katika lafdhi ya Muslim babu wujubu tuhara liswala ni wajib kutia wudu kwa ajili ya swala na katika Muslimun fardhul udhu ufaridha wa wudu wudu ni faridha na matamshi yote mawili wajibun au fardun zote katika istilaha za wanachuoni ni kuashiria kuwa si jambo la sunna bali ni jambo la wajibu tukirejelea katika unwani ya Imam al-Bukhari aitaja katika kitabu al-Hiyal fi swala kisha babu fi swala hila katika swala yeye alikuwa na malengo alipoiweka unwani hii au alipoiingiza hii hadith inayofungamana na swala katika mlango wa alhiyal antaja aina nyingi sana za hila mpaka akaleta hila ndani ya swala hii ni kutokamana na masala walioizungumzia baadhi ya wanachuoni katika madhhab alhanafia wasema kuwa naam lau mtu atatanguka wudhu katika mwisho wa swala yani kabla ya salamu basi swala yake ni sahihi swala yake ni sahihi kwa kuwa wachukulie kuwa assalam sio katika wajibati za swala assalam kutoa salam si katika wajibati wala si katika arkan za swala hasa kama atakuwa ni mwenye kutanguka udhu wasema katika taalili yao ni kana kwamba ametoa salam na swala inkwisha ndipo sal imam al-Bukhari akaleta babul hiyal hii ni hila hii ni hila kwani kinadhar mtu pasina udhu hawezi kuingia katika swala wakadhalika kama haikuweza kuasisiwa swala pasina udhu basi kadhalika kuimaliza au kuiendesha swala nzima haiwezekani ila ila kwa udhu ndiposa akaitaja katika babu al al-hiyal alhasil yarejelea katika ufahamu kuwa udhu ni wajib hukumu yake ni wajib bali imekuja wajibu wake katika Qur'an na katika Sunna قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه kisha kataja jinsi ya kutawadha nam faghsilu wujuhakum wal amru lilwujub faghsilu osheni nyuso zenyu kisha vikatajwa viungo nne ambavyo kuwa vyatakiwa vioshwe katika udhu na amri ikija hukumu yake ni kuwa jambo hilo ni wajib na hapa katika ha, sunna la yakbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda kama haikubaliki basi bimaana hadha alladhi la yatimu alqabulu biha fa huwa wajibun hilo ambalo kuwa litapelekea ibada isikubalike ila kwa kupatikana ni jambo ambalo kuwa ni wajibu wakadhalika alijma'u alayhi kama alivyotaja al-Hafidh Ibn Hajar hii ni dalili ya tatu kuhusiana na wajibu wa udhu tumetaja Qur'an sunna dalili ya tatu ijma' qala al-Hafidh al-Fath fi qad ajma'at al-umma ala anna at-tahara shartun fi sihhati as-salah umma umeafikiana kuwa tahara yani wudu shartu shartun fi sihhati sala ni katika sharti ni katika masharti ya kusihi sala asema kadhalika wa ajma'at ala tahrimi salati bighairi taharatin min ma'in aw turab kadhalika umma umeafikiana kuwa haito ni haramu kwa mtu kuswali swala pasina tahara tahara ya maji yani wudu au tahara ya at-turab as-sa'id tayyib ya atayamum labuda mtu awe ni mwenye kuwa na tahara ya udhu imma kwa maji au kwa kufanya atayamum nukta ya nne katika hii hadithi fihi jumlatan min almasail kuna maswala kadha katika hii hadithi masala ya kwanza tajdiduhu likulli salatin mustahabba kuifanya upya udhu katika kila swala ni jambo mustahab lau mtu ana udhu wake toka alfajiri akaswali naye dhuhuri na alasiri ajzaathu yamtosheleza walakin tajdid alwudhu mustahab kama ilivyokuja katika athar ya ibn Mas'ud au mwingineo katika maswahaba alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallama yujaddidu wudhuahu fi kulli salatin anayo udhu walakin kila swala ya faridha huwa ni mwenye kujadilisha udhu wake hii ni masala ya kwanza masala ya pili almuhafadhatu alaiha min aliman kuhifadhi udhu ni katika dalili ya iman qala alayhi salatu wassalam la yuhafidhu alaiha illa mu'min haidumishi na kuhifadhi udhu illa mtu kuwa ni mu'min anayo imani ni dalili ya imani ni katika jumla ya matendo ambayo kuwa yashiria mtu ni uh, mtu ni muumini yeye kuhifadhi udhu wake masala ya pili katika hii wajhi ya tatu inkuja katika fathul bari qala al-hafidh ikhtalafa ashabuna fi mujibi alwudu ala thalathati awjuhin asema kuwa masahiba zao katika madhhab yani madhhabu shafi'i wametofautiana kuhusiana na mujibu alwudu kinachowajibisha mtu kuenda kutia udhu ala thalathati awjuhin kwa kauli tatu nini ambacho kuwa cha kuwajibisha mpaka ukawa ni mwenye kutawadha ahaduha kauli moja annahu yajibu bil hadathi wujuban muwassaa ni kuwa baadhi yao walisema kuwa wudu inawajibika na bil hadathi pindi mtu atakapotangua akitangukwa na udhu basi awajibika katika hali hiyo awe ni mwenye kutawadha bil hadath hii ni kauli ya kwanza wathani na kauli ya pili kinachowajibisha udhu la yajibu illa inda alqiyam ila salah ni kuwa pindi mtu atakapotaka kutekeleza ibada ya swala basi hapo ndipo uwajibu wa kutia udhu unampata inakuwa ni wajibu kwake kutekeleza au kutia udhu والقول الثالث يجب بالامرين asema kuwa baadhi yao katika madhhab walisema kuwa au walienda katika kauli kuwa yawajibika udhu bil amrain kwa amri zote mbili ambazo kuwa za mwanzo wenzao wametaja amri jambo la kwanza idha ahdatha pindi mtu atakapo tanguka udhu wa idha arada swala na pindi atakapotaka kusimama kuswali hii ni kauli ya tatu yani mkusanyiko baina ya kauli mbili ambazo kuwa zintangulia kisha akasema wa huwa rajihu inda ashabina na wanachuoni katika madhhab wanarajihisha kauli ya tatu uwajibu wa udhu ni pindi mtu anapotangua tanguka udhu na pindi anapotaka kuswali kwa pamoja yote hayo hii ni katika masala za kifikhi kuhusiana na eh, hii mlango ambao kwa tuizungumzia masala ya tatu mata tushra'u au mata tushra'u wudhu wudhu imewekwa kwa ajili ya mambo gani yushra'u alwudu lisalawat almafruḍa wannafilah imekuwa wudhu hususan kwa ajili ya ibadat ibada za swala za faridha na nafila faridha as-salawat al-khams na nafila rawatib nam qiyamul layl salatu duha na yote ambayo kuwa ni katika ni katika swala kwani imekuja hii hadith nam lafdhan mutlaqa la yakbalu Allah salata ahlikum chochote ambacho kwa ni swala iwe ni istisqa au is, au al au iwe ni salat al-janaza au chochote katika ambacho kwa ni swala lazima mtu atie udhu ndipo aingie katika ibada hiyo wa illa lan yukbala haitakuwa ni yenye kukubalika wasujudu tilawa washukri kadhalika yatakiwa katika sujudu sujudu tilawa sujud ya mtu ambekuwa asoma aya ambokuwa ndani yake imetajwa eh, nam asajda wa shukri na kadhalika katika sujudi ya ashukr wa inda naumi nawmi wal na kadhalika yapendekezwa mtu awe ni mwenye kutawadha inda naum pindi anapoenda katika kulala اذا awa احدكم ila firashi فليتوضا وضوءه للصلاه كما kama ilivyokuja katika hadith pindi mmoja wenyu atakapotaka kwenda kulala basi utaratibu ni atawadhe udhu wake kamili kama anavyotawadha kwenda kuswali wakadhalika fil ghusli kadhalika yushra'u mtu kutawadha katika utaratibu wa kuoga kwani mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi ya ummul mu'minina maimuna radhiyallahu anha kutaja sifa ya wudu uh, nabi sallallahu alaihi wasallam alitaja wudu wake kabla ya kuoga wa kadhalika patikana katika kuogesha maiti nam yatakiwa atiwe wudu kabla ya kumiminiwa maji ili kuoshwa fa yushra wudu fi hadhihi alhalat wudu yatakiwa katika hizi hali bali kama tulivyotaja katika masala ya pili هذا من سيامي أهل الإيمان هنا كتك ألامة زوات وجه إيماني كحفاظنا كدميشا وضواه المسألة الرابعة مسألة يعني كتك ملنغه يتحول إلى تيمم بالسعيد الطيب إذا تعذر استعمال الماء pindi mtu atakapopata uzito na ya kutumia maji basi atakiwa badala ya wudhu awe ni mwenye kufanya tayammum bisaidi tayyib kwa mchanga mbokuwa ni tahir badala ya kutumia maji atakiwa awe ni mwenye kutia tayammum kwa hivyo atayammum takumu makama alwudhu tayammum yasimama badala ya wudhu pindi mtu hawezi kutumia maji ima kwa kukosekana maji au kutokamana na ugonjwa na mfano wake masala ya tano katika mlango huu au hii maudhu ya udhu la salata min ghairi tahurin illa lilma'dhur katika hii hadith la yakbalu Allah salata ahdikum hatukubali Allah subhanahu wa ta'ala swala ya alovunjika udhu illa tawadhi idhan la salata min ghairi tahurin hakukubaliwi swala nam pasina tahara illa lilma'dhur illa kwa alokuwa na udhuru ya kutoweza kutumia maji wala kutumia mchanga kuna hali watu hufikia mpaka hata na mchanga akashindwa kufikia jaa fil minhaj sharh sahih muslim قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه أما المأذور أسمى الإمام النووي كسينا yule mwenye udhuru kama la yajidu ma'an wala turaban maadhur kama vile mtu ambekuwa hapati maji au hawezi kutumia maji wala hapati mchanga arba'atu aqwalin lishafi'i kunazo kauli nne njia nne katika madhhab ash-shafi وهي مذاهب العلماء قال بكل wahidin minha qa'ilun kila mojawapo ya kauli ni kauli ya wanachuoni wakubwa na ni madhhab katika madhahib za wanachuoni alokosa maji kabisa alokosa mchanga kabisa ansimama na mbele yake ni swala wakati wake umebakia kidogo au umeingia wakati wake na wala hana hana hila yoyote ya kupata maji na kupata mchanga ili ajitwahirishe wanachuoni wana أقوال نكتك حاله الأول يجب أن يعيله إذا, تكن إذا تمكن من الطهارة أتكي وأصوالي كلنغانا نهالياك فإن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يهان وضوء ولا هبات شكتوضية ولا شكتية تيمم فليصلي أصوالي كتك هاليه كيش أسيما ويجب أن يعيله na atakiwa arejelee ile swala idha tamakkana min tahara pindi atakapoweza kupata tahara atakapopata maji au atakapoweza kutayamam basi atakiwa arejelee ile swala aloiswali pasina atohara aliitekeleza kwa kuwa ndo hali iliyompata wala yukalifullahu nafsan na wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkalifisha zaidi ya hali ambayo alikuwa ndani yake hadha kaulu awwal hii ni kauli ya kwanza na madhhabu ya kwanza ya pili kwa huyu mtu yahrumu alayhi an yusalli wengine wanasema kuwa ni haramu ya kuswali katika hali hiyo wajibu alqada na ni wajib juu yake kulipiza ile swala pindi atakapopata maji au atakapopata mchanga asiswali katika wakati huu ambokuwa amekosa angoje mpaka atakapopata ndipo aswali hadha kaulun thani وثالث an yusalli wa yajibu alqada kauli ya tatu wanasema yustahabu yapendekezwa aswali tu katika hali hiyo wayajibu alqada lakin ni wajib au ni mwenye kulipiza hii yafanana na kauli ya kwanza ila hawa kwao ni yustahabu kauli ya kwanza yajibu an yusalli kauli ya pili ya tatu yustahabu ni mapendekezo aswali lakini ni wajib au ni mwenye kulipiza pindi atakapopata maji والقول الثالث يجب أن يصلي ولا يجب القضاء ni wajib aswali katika hali hiyo wala si wajib yeye kulipiza hiyo swala pindi atakapopata maji au cha kutilia tayammum hizi ni aqwal nne kuhusiana na mtu ambaye kuwa hana hila ya kupata maji na tahara qala alimamu nawawi rahmatullahi taala alayh alimamu nawawi arajihisha wa asahuha inda ashabina na kaul au madhhab iliyokuwa صحيح kulingana na jamaa wetu wanachuoni wetu asema ni kauli ya kwanza yajibu an yuida ni wajib aswali na ni wajib nam arejelee kuiswali ile swala idha tamakkana min tahara pindi atakapo atakapoweza kupata cha kutawadhia au cha kutilia tahara ni wajib kwake aswali katika hali hiyo fasina fasina tahara kisha atakapopata maji atakapopata mchanga basi na atayamam au atumie maji na kisha aiswali tena wujuban aiswali ile swala nam kwa uwajibu hizi ni kauli nne katika uh, kauli za wanachuoni kuhusiana na hali ambazo kuwa ziweza kumfikia mtu <clears throat> hii hadithi imetajwa la yukbalu Allah masala ya tano au wajhu al-khamis la yukbalu Allah salata ahadikum idha ahdatha hata yatawadda imetajwa masala ya udhu peke yake na ambapo kuwa liswala shurutun swala inazo masharti zaidi ya udhu si udhu peke yake nam kama alivyotaja katika risala fupi ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab shurutu swala ah shurutu swala 14 Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab shukran barakallahu fik Sheikh Ramadan ni Shafi'i madhhab kwa hivyo umetajia kauli ya madhhabi yake moja kwa moja manake tutataja aqwal ashabina ashabina yani mashafi naam 14 inda shawafi aha الشيخ محمد ابن عبد الوهاب amezifanya mulakhas شروط الصلاه الشمير زبير علي ها تسعة masharti za swala ni mambo tisa na, na kaida katika fikhi ni kuwa wala tatimmu alhukmu hatta tajtami kullu shuruti والموانع tartafi wala هيتمي hukmu إلا an تجتمع الشروط كلها mpaka masharti yote yakusanyike hapa tunatajiwa sharti moja tu yani lau kama mtu angekuwa ana anao udhu sharti moja ametekeleza sivyo je akiswali pasina masharti mengine swala yake itakubalika kwa kuwa hii hadith kana kwamba yafahamika hivyo la yukbalu swala min ghairi tuhurin illa an yatatahhar haikubaliki swala ila mtu atahirike je akiswali nje ya wakati je akiswali pasina kujisitiri je akiswali pasina kutoa hadathi uh, nini anajasa katika mavazi sehemu na kadha swala yake itakuwa makbula la wanachuoni rahmatullahi ta'ala alayhim ahadith hizi na adilla kuhusiana na ahkam za ibadati tofauti tofauti jazahumullahu khairan wametufanyia wepesi wamezikusanya hapa tumetajiwa ni kimoja tu kwingineko kwatajiwa sharti nyingine ambayo ni swala ni wakati wa kuingia swala kwingineko tutajiwa nam satul aura kama ilivyokuja katika hadithi ya ummu mu'minin Aisha radhiallahu anha la yakbalu salata alhaid illa bikhimarin mathalan hii ni hadith kuhusiana na satul awra Allah subhanahu wa ta'ala hakubali swala ya alhaid yani binti alo balere illa bikhimarin illa kwa kujitanda tayib wanachuoni hizi ahadithi wamezifuatilia na hizi adilla ambazo kuwa ni shurutu swala wakatukusanyia katika sehemu moja kwa hivyo bimaana lazima mtu ajue pamoja na hili sharti lilotajwa hapa kunazo masharti mengine ya hii ibada ya swala al-islam wal-aqlu wat-tamyiz wa rafu al-hadath wa izalatu an-najasa wa satru al-awra wa dukhulu al wa istiqbalu al-qibla niyya mathalan hadhi tis'a hizi tis'a ni masharti za swala lazima zipatikane zote ndipo mtu awe ni mwenye kuswali endapo moja itakosekana basi hiyo swala imma si sahihi au halitokubalika halitokuwa sahihi au halitokubalika anazo masharti zote kisha hakuwa ni mwenye kutia udhu amevalia mavazi yake rasmi walillahi alhamdu muislamu mwenye akili mumayiz tayib hana najasa tayib imeingia wakati wa swala na akaelekea wajhatu qibla upande wa kibla pamoja na nia kuwa hii ni swala ya isha walakin hana udhu sharti moja swala batil sio sahihi wahakadha kull albaqiyati nam ashurut kwa hivyo tumetajiwa sharti moja wa tambih ala yatanabahisha kuhusiana na masharti ambazo kuwa zilo bakia wakati ambapo bakia la utaingia katika hadithi ambayo kwa yafuatilia nadhani itachukua muda hmm? ma yakfi ah, wakati hautoshi huenda tukasimamia hapo barakallahu fikum wajazakumullahu khairan <clears throat>